rasa do kaget. Minta tambahi gedhe ngono kok. Miki arep dideleke di ngedeke neh. Miki iki nek wis dideleke ya deleke aja sok di ngonak-ngonakke. ngonak Wis to mulai to kowe iki. Sugeng dalu sayangku. Sugeng dalu Mbak Limbok mbak Cangi. Heeh, uh, uh, jan bapri wis jan. Mau aku nonton videone neng WA wis tak make terus balan dalam hatiku mungguh no wedok sayange kok lanang iya lha kowe iki pencap-pencep ki ngopo terus sing siji yo tak tonton ning HP iki malah nyanyi kekasih bayangan <laughs> sing arep dadi gelem dadi kekasih ya sapa oh, donya iki wis ana jodone dewi-dewi. Lah, ana prawan ayu etuk wong tuwek ngekek ya ana. Heeh. ana Joko Bagus entuk rondo di anak wolu ya ana. Nek panten Gusti nemtokake mbok menawa kuwi panten bukan jodoh ideal menurut panjenengane mbok menawa jodoh terbaik pilihane Gusti Allah kagem umate. Oh. <laughs> kok nyepeleke banget nek karo aku sajake kok ngewak-ewake le ngino banget banget. Lah kira-kira nek karo Apri ngono apa mau wedo asli ndak koyo nyang dinyang-nyang ngono nek. Ngono ku. Ora, aku ngit mau ki nyawang piyai loro. sing siji ngadeg ya pancen Mbak Apri tenan. Dimas, tak sawang kok kene kok wit gedang kok pindah panggung kok. <laughs> Lho apa-apa ki rak sing disawang rak lagi prejengane, seko prejengane sih. Lho, iki lho, iki klerune piyai kakung nyon kaya ngene iki. Lah kok kleru? Nyamang ayu cetho ayu kowe, enom-enom kowe. Iya. Publik mengatakan itu tidak menyangsikan ayu. Iya. Ning Raden-raden nak wong elek didandani ayu. Oh. Pamri men wong lanang do keseng semen godho nek imane ra kuat goyah parjan kowe dadi tetean, ora. Kok tetean aku? Bedane pancen rupo ayu nang tak gawe elek mek up karakter pamrih wong lanang men ra seneng satemah kehormatanku tetep terjaga. Apane? Lho iki nang opo iki lho? Ayu kabeh nang iki. Lho, ayu kabeh. Kowe iki ora mesti gadis iki lho. Nek aku ora patek ayu nang kesucianku sampe terjaga. Ora ora jumbo karo sing mbok omongke. Lah napa? Lah faktane kowe nek pinggir dalan ya tawa kok dadak kakean. Lho, kok sik, Mbak? Sampai mau muni piye? Kesuciane terjaga. Kesucian. Ah wong ya digoleki ya ora eneng tenan. <laughs> Boten masalah ngoten, pancen kula rapeti tenan kok. Lho. <laughs> Aku ki ning dalan ora apa Terus? wis sore tak critake to pancen awakku tak sedakohke sing disedakohke piye mbok sewengi bedhek ora tau ngaji ora mudeng agama kok ora mudeng agama seniman ya seniman akhlakul karimah jogonen piye to sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain terus ada eh, uang diarani sugah yang sugih kuwi wis murakapi tumrap tangga kiwa tengene heeh ya, pemimpin kang hebat yo pemimpin kang mudeng aspirasine masyarakat. Hmm. Hmm. Wong diarani ayu yek kaayuhane iki iso paribasan dinikmati pasangan yang jelas ora hmm. kanthi dolpiliyo. Lho. Mula aku awakku tak sedakohke nggo kanca-kanca sing ngersake kuwi. Learnya dakohke piye lah sewengi betetet ya ora kecekel gone to kowe iki kok lendah dak. Ya dirambang to. Ya <laughs> Om, omongane dirungokke apik-apik kok bareng tekan ngendon kok njur sedakoh. Pak Sena matur sembah nuwun, panjenengan sampun mengangkat derajat kula kalian Adi kula matur sembah nuwun. Mboten kula, Mbak, ming dadi lantaran sedaya masyarakat ingkang matur sembah nuwun. Dados kula bareng ten Jogja ndirakaken panjenengan wonten Bantul, wonten Sleman lan sik wonten alhamdulillah kula sakniki wis diakui oleh masyarakat khalayak umum. Mboten namung wilayah Jogja Jawa Tengah, jan pirsa piyambak nek mimin apri sakniki Jakarta. Oh nggih. Okay. Sampean kuwi wis diakui masyarakat, diakui sebagai banci tua. <laughs> maksudnya ngene lho senat to aku saiki ning Jakarta kowe ning Jakarta paribasan mlebu metu bludas-bludus ning studio rekaman ning nek ning wilayah Jogja karo Jawa Tengah Imogiri sak kuwo tengene ya wis umum rego kene wae aja umum rego Jakarta eh. lho ndak keweleh wong ki mulo bukane hmm. uwit kuwi gedhe ora mergo pange uwit bakoh ora mergo pange ning mergo oyote ...sopo sing lara-lara dhisik lho. Lho, berarti oyotmu gedhe. <laughs> Maksude ngene kelingan jaman biyene lho, aja pasang tarif lho. Ah. Ning aku kene bangun tapan disangoni 10 yuta wong loro. Eh. Oh, 10 yuta e mulih ra gondas kok iki. <laughs> Boten sangarani. Seniman menika ya Mbak Mimi Bakri. Itu sudah dihargai oleh masyarakat. Panjenengan boten sah pasang tarif ning masyarakat wis pirsa. Oh, nek apri kae paling ora ya 5 yuta. Apri. Mimin kae paling. Ya sadure no sadure Mbak Yune kok senior kok paling. Iya, ya kok iki aku tak omong. 8 yuta, 8 yuta nek kula ya. Nek mimin kae nek kepepet 20 wae mangkat. <laughs> kok jaman kaya ning bogem. <laughs> Matur sembah nuwun Bapak Dewan, Bapak Panitia, Pak Nur, Pak Nur, Pak Pak Suryanto sing hubungi aku nduk. Yeah, Jaluk 5 juta kecekeli kecekele 2 juta setengah wong loro. <laughs> Ado banget neng ya wis ora apa-apa disyukuri. kene niatmu silaturahmi kok. Ya wis ora apa-apa wis yo nggo apa to aku pakak kepitik ya ora doyan ngono. Ya ya. ya. Suwun lho Pak Seno, ngapunten jeng-jeng kula mboten cak kendherekan wonten Samarinda. Lah ngopo? Ora dikon. <laughs> kok senengane kok ya ndak. Lah nek rabi kok mau kindil kok padake wong apa wae, wong sama kok dok geleman. Aku nek ger disenengi dalang... wis kulino. Duh, duh, duh. Kinarto wae sing kira-kira seneng wis mengutarakan rasa karo kowe sapa wae? Kinarto Sabdo. Hmm. Ki Ento Susmono. Ya ora ngerti dhewe, Mbah Gito Gati. Ora kok wis do mati kabeh. Oh. Lah nek tesih sadar kalau kecewa do gila kok. Oh, leluhur kabeh leluhur kabeh nggih ning dicikuk ilmune ya nduk matur sembah nuwun kang sampun uh, kepareng rawuh ing dalu menika mm. mugi-mugi sedaya tansah pinarengan dirga yuswa amin murah sandang pangan ingkang berkah lan barokah sayuk rukun guyupipun warga sanca lumadi kanthi sae amin sih mbak nimbu matur suwun menika ugi kathah nawala mbak mimin mbak tri layange menika kendel napa mboten ah, wonten kok lho kendel kendel niku berarti nggih enten kancan ah, mboten enten. Oh, Menika saking Pak Ratno. Nggih. Saking Gading Wonosari. Teng oh, Gading Wonosari. tepi tebi tindak mriki nyuwun lagu Podang Kuning kangge masyarakat Dengkeng. Oh ngaten. Menika wonten artonipun. Ya. Ngono tulisane uga. Menika kali atus kagem Mbak Apri. he matur sembah nuwun. Ingem 50 kagem Mimi. Nggih, kagem kula. Aku 200 to, Lek. Iki kowe ono tulisane. Penjih, mboten napa-napa, Pak. 200 kagem Mbak Apri. Mbak Apri mboten napa-napa. 50 kagem Mbak Mimi. Oh, mboten napa-napa. Gekne bone akeh banget tok. Ampun kula mbok ngudeng nek kula kan duit tak kanggo ya. <laughs> Piye to duitku tak nggo apa? Eh. Nek gak apa? Punak-punakku tak sekolahke dur kabeh. Ngerti eh. dhewe omahku tingkat telu. Weh. Nah. Saben kamar ana kamar mandi di dalam. Kamar mandi hmm. dalam. Neng tidur di luar. <laughs> Ke omah-omah jangkrik apa piye weh kok Nggih. Alhamdulillah. Nggih, podang kuning Mbak Apri, monggo supados dipun buka suasana nih. Ya. Pri mampu apa ora Pri? Ya nek kira-kira ora mampu kok tak ewangi. Kali ngepek mboten apa-apa nggih. Mboten apa-apa. Tak mundut. Ngepek pokoke. Pasrah kula. Wani pun grandel mawon nggih. Napa? Grandel. Sinom grandel. Napa? Sinom grandel. Ah, sing cetha. Aja kleru lho, Pi. Ngapa? Kalingan zaman aku tetak. <laughs> lho, kan ora nyebut, mung tetak yo kabeh wong lanang yo tetak eh kok kenangan. <laughs> Kae ora oh, grandel. mulane kok nek tak inceng kae ning daerah pinggir apa? Neng pinggir ril karo molak malik kan ngopo tetep. Bulgi pepe. Aduh. Marai salingan kulo mboten naman kok, Pak. Kok ora aman? Mboten aman. Ponakan kulo STM paling umure rak 18 19 to. Heeh. Jam 10 bengi metu nguyuh ki dicekel lho. Tih, kok ponakanku jam 10 lho metu nguyuh dicekel lho. Tenan buah ya, ponakanku STA mah oh, kecalon kelasan lho. Arpon. Bosok iki mesti. Lah ngapa Nek ra dicekel ya gombar gambar ngono kuwi kok le rumahku kok. Ya. Mangga, sinam grandel mboten apa-apa, Mbak Apri. Nggih. luar biasa wiwah suarane yo apik pasuryane ya apik iya lolos iki lolos ku nek bar ngantek mling apa ora ntek nadani parbasin goyah jo takon dosa tak antil dhewe kowe iya iya iya iki wong wedok apa wong lanang kok banget iki seni-sen no ndarene aku le kekucah le ngandani kowe ora ono artine wah sinden <laughs> kok kok ngono agawe sitting gale oh bariki roro apa kang sinedya cakepane heeh dadak apa cakepane apa cakepane iya iya ngono ki aja diketokke ning nggon kamera iya nderek gladen nggih heeh oh, oh, ya. sing kendel nduk kendel Coba kewo karo Bunda Lasmini kuwi senior awake dhewe. Iya. Sing teruske perjuangane. Hmm. Engko mbak Yuni saya hebat. aku nuku rok mini. Kaya ngono kok guru. <laughs> Kleru sak sikit sithik sak klimah kok meso diralat. Pri, heh, sesuk aja dinggo lho. Apa sih? Sindone Pak Seno kok jamati dinggo. <laughs> Sini-sini nganggo iki kaya ngene iki lho sak ora rane Aku ditakoki Pak, Pak sing ki jebak di Pak Suryanto. Pak, <laughs> Mbak jam pinten sak menika padha adate, Pak. Nah, iki pantas-pantes kok. Pantes. upama mundut ta rakmi coba saiki tak nyoba gurune saiki gentenan ora kon kon monggo ingkang kagungan HP Android dipun siapakan dipun rekam dados ning dalem ki engko duwe kenang-kenangan di koleksi. Ah. Nggih, Merga suaramu becik kok ya. Ya mestine to kok <laughs> bocah wingi sore mudeng kok. Tak aku sing wingenane Neng, godian tak rekam metune ora suara wong kok. Lah napa? Tak cedhat kejeng no. <laughs> Oh. Lho, mimin kok dadi kirek iki aku. Ya ampun. <laughs> Jangan kok ya kesangetan lu. Oh. Halo, Mampah. Eh, Hei, kok lu Mampah? Lah, tartamtu. Kok lur kaya ngono kok guru. guru. Kaya ngono kok ngaku guru tuman. <laughs> Aja lho, Pri. Nyapa? Operasine rung dadi kok matuk anak. Ke operasi plastik. Ya ora. Oh, plastik Indomaret. <laughs> Iya. Tartamtu. Lah iki lho, elek iki suara khas ki yo ngene iki. tak Mesti wong nang ngadeg. Mimin kae suarane elek ngono to. Ah. Maksudnya apa? Men pamormu menonjol, aku ngalah sithik ra apa-apa. <laughs> Lho iki lho eleke wong mi suarane mimin elek lho iki lho. Pancen tak gawe elek pamre men pamormu kuwi sing meningkat. Kuwi sing tetembungan taruna ngungkulana bobo. Hmm, nek kowe pinter ki aku mung bongkok atiku. Hmm. Nek niku sanes taruna ngungkuli bapa. Napa? Encen iki banji tuwa niku lambene lunyu kok niku kok ten. <laughs> Ayo tutuke. Pak. Mula jauh ya. Mau sore iki anu ya suaraku apik. Lha <laughs> nek dadi kaya ngono. Bar nyang ning lor desa kok terus malah. <laughs> Ayo. saya tua saya tua ya pasuryane ora iso didelikke. Lah pripun to? Sampeyan yuswani pinten, Mbak? Kula Selangkung. Ah, Pak Suryani nek didandani iso sumunar. <laughs> Mbak Mimin ki wit ketemu aku pertama kali tahun piro kae seprene iki? 3 tahun. 3 tahun iki ya Mbak ya. Pertama ning endi? Jalan Kali Urang kae ya tak. Jalan Kali Urang. Isih kepenak. Nggih. Sak menika? Bareng bengi iki kok kaya tukang pijet lur desa. <laughs> <laughs> Apa elek tenan to, Pri? Gaweane nggo sing <laughs> tok tang-tang. Pizza, tang-tang. Ora apa wong aku iki. Terima kasih wong ki ra yo nganggo tuwa. Ora apa-apa, penyanyi ki aku yo umum keliling desa kok. Bodolan rambut. <laughs> Dodol. Kuwi dodolan apa to? Golek bodolan rambut engko digawe cemara, cemara. Mun aku akeh nek gelem. Purun, Pak? Oh, yo, ang-angel yang jupuke. Ah. Eh, lo. Aku Ngono lo mbak Tik. jadi kelingan gawean lawas to aku. Bodolan rambut, rambutnya Pak Eno. Jenengane jengane mancing-mancing lho Pak, ya ampun sok ngoten niku. Mung perkara 5 menit ndak rusak pak seduluran. Ya bener jenengan kersa ning aku mesti gelem lho. Sik, sik. Sampeyan niku asosiasine wis elek, imajinasi imajinasi. tekan. Lah pripun? Rambutku iki gundul lho. Iki nek dipotong, Cik. Sik tak benak iki. Iku menceng. Iki nek dipotong kan ketokane mung cilik-cilik. Oh ngaten. Lek njuk kan angel. Oh, ora kemoten dicelakian sewurung-wurung wis pikirane ala kok. Rumangsaku duku iki mau ki sing ngarepe iki wudu aku yakin. Lah karepmu. Lah sing sing anu bodolane ngisor kae rada kriwul kok iki piye. Nek mung kriwole ra apa-apa lumrah, katutan tu mau katok. <laughs> Eh, kowe iki sembrono tekan katok barang. Pak, jenengan ampun bodho kula. Aku aku jane kondang Sukimen utawa Mimin kuwi. Kok ngerti dhewe to? <laughs> Rambut tok tekan kathok maksudku lho pikiranmu mesti selama ini ki aku tetep stay dengan guyonan sing aja eh. Aku tetep stay di situ tidak ah, akan merubah karakter itu. Lah Pak Seno senengane mancing kok ya njaluk. Aku ki ora mancing ngomongke rambutku ki gundul wis tak buka iketku mau to. Mbok nek wong sing istiqomah ki ora diganggu. Lho Pak Eko ki salahe nggone ndi? Aku ki salahku nggone ra takon. Lah nek iki musim kene ya pancen cocok berkembang biak ra ya aku ya piye? <laughs> Pak Seno kula sesuk ngopo? Nggih, ya ora nderek rapopo. Ning ya aja nekake kula ya kala-kala paring kabar ngoten. Pripun maksude? Ngeten mriku pun dugi napa dereng? Aa udah makan belum? Jarene selamat ta. Jajan kan bu, Bunda Mimin gimana? Capek enggak? Bundasmu. Wong ki mbok ya wis rasa muluk-muluk ngono -muluk ta. Pri apa lek ku ngomongi keduren to Pri? Eh, sewe jamak lumrah nek aku nyiseno nugroho ra ya. Ah, lho, tak ya wis. Setara to. Kowe kuwi nek armuni nyiseno nugroho, hmm. nek pas adus karek enek kaca. Kowe ngadeko ning pinggir kaca, ning arep kaca, ingun bagian ngisor kuwi nek armuni <laughs> nyiseno nugroho. Ora sesuk tak kabari Mbak Pimin. Nggih. Pengen sampean chatting kula. Nggih. Aa ah, ah, udah sampai belum? Iya, aku balesi. Sudah, ee. Eh, eh, eh. Kok ee? Kok ee? Ya Bunda apa Mimi? Mimi. kaya, kayak anu Krisdayanti kan jenengan Mimi. Heeh, Mimi ro pipi. Isinku ki nek ditakoni panitia kono, engko nek pas jejer panitia terus melu nemoto WhatsAppku, kok Dik Min itu namanya siapa ya, Pak Jenengan? Sugimen. Apa ora malu aku? Mboten apa-apa, rasa isin. Ya sampean nganu profile diganti kok. Artis kok profile wedhus rombongan. <laughs> Lho pancen iku damelane teng griya rak blantik wedhus. Tak kon ganti wajah sing ape kok wedhus anak-anake difoto. Dinggo profil bono karo tawa. Lho, kula tadi kene to lho usus ku metu kabeh to. Benak. Alah. Oh, alah rung sida apa wis bodol kabeh kaya ngono. Kowe iki iki kok ya nakal ditinggal ngomah ra gelem. Liyane ibu-ibu pesinden ki nek jarian demes lho. Hmm? Lah kok kowe kok ana anggelane iki. <laughs> Aja, aja kacut nono, engko ndak jual. Halo Pampa. Lah kuwi. Ya saya ditutup. Wis aja ngene. ndak nek aku pinter ndak ya ora prayoga. <laughs> lumampah tanpa wala ning madyaning jala jot ning paku li mangga dipun aturaken podang kuning ya podang kuning ya lah kok dadi sing inden sinembang sinden-sinden Mbak Apri urung pateo apal eh. oh iya ora dadi ngopo ya lah kuwi ngopo to lek kowe nyapa? Ger pajangan no aku nduk ayu ayu. ya aja ngono, Mbak. Ora kena sing kudu seniman ki aja jugetan aten to. Hmm, aku ngampalke cakepan lali kok. Aja meneh ngapalke lagu. Heeh. aku ndek utake lali kok. <laughs> kok diutak kok iso lali. Ketoke ora ming sampeyan nek perkara niku. Oke sing nglakoni. Mbak Cangik. Pripun? Menika panjenengan kalian ibu-ibu pesinden pikantuk uh, bebingah saking Mbak Karina. Mbak Karina saking Singapura. Singapura. Oh, Aslinipun saking Cilacap namun gaipun wonten Singapura. Oh, ngaten. Oh, angpao. Angpao. Menika kagem kagem Pak Eno. Oh, nggih, matur eh. Alhamdulillah. Kagem ibu-ibu pesinden, ah. rencang-rencang pengrawit besok menyusul. Menyusul, nggih. Nggih. Mengke tak suwunke saka sapa genti ngoten. <laughs> Iki lucu lho. Sing kaya sing kaya sekirek memburi kuda Uh. Oh. Apa kak? Onje ada lagi? Kalau ke parang beriku onje. Oh banten male Hati-hati aja dado aku nak garuan. Apa lek kimin? Ola oh, nek kecekel Mimin iso nggo upakan wedus <laughs> Mbak Mimin, gandeng usia penyan sampun kawan doso tigo jenengan tidak boleh terlalu banyak karbohidrat tidak terlalu banyak lemak menika kagem penjenengan pribadi saking mbak tiara matur sembah nuwun mbak yeah. jadi kue raya meri ora itu iri pancet uang uang sabar kui ngunduh eh. buah kesabarannya ya ini eh, ini ingi enek koncoku yosin ya sinden kaya kowe ngono kuwi ya ayu kaya aku ngono kuwi etok bebingah saka penonton ora didum karo kancane mulih setroki ora ora sik sik sing maringi sapa kuwi mau Mbak Tiara Mbak, iki Tiara niko pun nggih Mbak Tiara mau kuwi wis omong karo aku kados putipun rasan kalih panjenengan menika wonten buah Mas ngono oh nggih Mbak kagem sinten kagem Mbak Mimin wong ten yo ming dipakani munyuk <laughs> Nyuwun kaya kesangetan Mboten niki sembah nuwun lumantar panjenengan kok kagem kanca-kanca nggih. Nggih matur sembah nuwun. Kula dhuwit mawon. <laughs> kowe aja ngisin isin aku aja isin ke adi kok jaluk duit ki lho kowe aku jaluk no nah kalian menika ibu Lasmini bunda Lasmini ya, bunda lasmi katuran jumeneng ya iki ya gurune awake dhewe senior ya awake dhewe monggo bunda nah iki wedok tenan So aku yo kecantikanku nurun Bunda Lasmini ora ya, Nduk. Oh, telat. <laughs> Kowe mung kare ngunduri keriput. <laughs> Iya, eh, ah. patang puluh telu kok wis. Patang puluh telu arep ngopo wis. <laughs> Nggih mboten. Tekan paling ora tekan puluh puluh. Ya mulane sok dikulinake operasi plastik. Kene diblerek, bathuke diblerek, kulite ditarik munggah. Blerek meneh tarik munggah, engko rak busine tekan bathuk. <laughs> Busi. Sekendalu Bunda. Nggih, Bu. Sekendalu. E. iki arep matur piye coba aku bingung ta mboten sa bingung wong jenenge anak-anak iki wis disiki ah, ah. panjenengan kok ya katon berkah to penake piye coba penake ya bobok nek penake piye kok nyen kok ndak tak penake piye arep ngaturi kok ya kaya Mbak. Ya narep ngaturi apa ya? Nggih, hmm. Dedek, Dedek oh, Mimi. Ah, dedek, Dedek nek Dedek kapi eh ah, Lek Sukimin. <laughs> Ya. Matur nuwun Mas Panut. <laughs> Eh, Panut ki nggon aku dalang kondang. Lah niki nggih niki Panut tok gian ah, padha. <laughs> Ora kendangak niku lho rak kala menjenge gua. Kok gara kok angger nyuwara kok ngene terus. Rumah samu nutupi kala menjing. nyangar wong kok nyar cempe. Nek loro ki dadi anak buah, aku rak njur aku setruk to nek. Balas mene nek ngaten menika yo leni bali yo mbak, to nyandangi wedok. Niki aja kok urip, sok mati wedo bingung kok le nulis. <laughs> Pak saged. Loh, eh, almarhum ki lanang, almarhumah wedok. Nek banci apa ya? Napa? Aluminium paling. <laughs> Ompreng. Oh, wis <laughs> eh, men gembreng bodor ini ora apa-apa. Injenon sewu, Mbak Yulimbo. Intel marak sowan kapreh menapa menika? Nah, suwantenipun ingkang dipun tenggo. sampun nyuwanten kawit kala Sampun apa? mboten kraos? Nembang, nembang. Oh, nembang. Nggih. Kala sampun menika? Mboten napa-napa kalian suwantenipun dipun <laughs> mejak. Kala wau swara angin ngoten kok. <laughs> Swara angin. Nggih. Nek latihan Mas Geter. kan Mas. Nah, iki mbiyen ya sak grup karo Mas Geter kuwi. Ha nggih nih, panjenengan menapa menika bayarane kur 20.000. Ora dingone, ora diwedangi. <laughs> karo Mbak Prastiwi kae. Oh, dados menikah sak angkatan kalih Bu Pras, Pak Geter ngoten nggih. niku. Oh, lambene njebir ngono. Adikku lanang. Saiki ya geter ya. Ora geter ning gemeter saiki. Mangga, ngaturaken menapa Bu Lasmi? Sing tak bawa klinci ucul, sik gampang mawon rasah rekoso-rekoso. Aku seneng kok malak-malike kae iki. Nggih, mangga. Nggih, caping gunung. Pelok barang. Nggih, mangga. Ora, klinci ucul di Mas. Mangga tipis lho bokong ini. lah sik nggih. Nggih monggo. tak lungguh riye nek ngati kesuwen varises kula metu kabeh. Kalau <laughs> sida tuwa wis kaya ngono lho. Tunggu kok pri saplek bar keguguran iki aku wis iku serape. <laughs> Keguguran kucing apa piye? Boleh. Demas ini. ditiru Mbak Mbak Apri. Itu tutuke Mbak Bulas meniki mengone sithik ning suarane sor. <laughs> Kaya nek Aduh. Lah nggih to. Eh, Latine iki le mengko Siti ning suarane gantas powere luar hmm. biasa. Nek cara banyu mas sor. Sor. Carane sok glogok. Sok apa? Glogok. Oh ya wis. Nggih, aku ngoneni bojoku ya mlayu tenan. wis dadi ki mung cekup lenyekelimik santai wae. Ngalur. Ngidul nek sing ngurung dadi lho. Hmm. Apa <laughs> kosok nggih? Aduh, modar ora. Lah kok Mek kok kaya arep dicucrup rumah saya gek piye to, Pri? Eh, aku iki mikir beda. Lah nggih benten nggih kok. Oh nggih, nggih. Sip. Kenapa menikah mana? Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun tenggriane Pak RT. Waduh. Kena masalah apa itu? Ya pengumuman Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun tenggriane Pak RT. Yang pertama, yang kedua pemberitahuan pada Mas Sukiman segera ke Polsek ngopo kula sapa-sapa kok senengane ngeget-geti ati <laughs> ora garukan anggesan wis mertobat tok ndereke Pak Sin saploke ndereke Pak wis tak lereni wis ngopo cepet wis ora rak ning banjur hukum karam kuwi karam ra itu. Dadi nek oh, tetek ora. Tetek temen kanginan sewengi ra itu opo apa Lah saiki piye? Online no cekak. <laughs> Padha wae. Monggo, Bu. tepung ke Karo jumeneng Mbak Apri dikancani Mbak Mimin ayo dasaran kacang wis. <laughs> Kowe iki aja kakean lungguh mesake tolemu nek keplenet kowe kira malah. omonganmu lho pripisan pindho nyelekit lho ora kok padha-padha le partner kerja kok senengane wadine kok tapi ra ya aku ki tapi pikir-pikir Mbak Apri ki suwe-suwe ngejloke sampeyan lah ya banget kok keplenet lah piye omong oh, sak tokolan <laughs> eh mbak coba aku tak delok ampun mungkin nek jenengan sing anu meli nyengkal pikir ndak Mangga Ibu. Yeah. sembah nuwun Bu Lasmini ya saka Gunung Kidul Bu Lasmini ya ora kon jumeneng piyai sepuh no mesake ngene iya senajan pun sepuh swantene tesih saenge Mbak Mimi. Suarane ya becik, nah. hebat, anggane mengko disalira ngadi busana ya wis hmm. jan. Lah ya sing tak karep kowe iki ngono kuwi saya sepuh itu ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. nggih. Lah niki wonten sing saya tuwa ora iso nyuwara ning glelengi ra jamak-jamak. Sinten? Napa? Sinten? Kula mboten ajeng nyebut jeneng. Lah nggih, lah nek sampai nyebut jeneng kuwi pencemaran nama baik. Ah. Bisa ditutut pasal. Heeh. <laughs> Oh. Ora wani. cukup Aku cukup ngandani, Riki Mbak, tak beri tak kandani Mbak. Orang ini nyebut jeneng tidak punya keberanian tak dia. Nah, ngerti tak kamu? Alah, suki min nah. <laughs> Lho ora nyebut jeneng lho. Aja gawe huak lho. yang krungu ta, Lek? Ya mudeng. Huak kuwi berita bohong yang dibuat-buat seolah menjadi suatu kebenaran. Eh. Jadi wong gampang percaya. Lah menakut-nakuti koyo ngono kuwi. Ya aku jumbo nek kowe kena huak. Lah ngopo? Lah kowe ya huak. Lah kok huak piye to? Lah kowe rak palsu kabeh. Ora padha tunggale. <laughs> Kok le mong kok le. Aurat kok ditutuk iki. Aja nek ngono aku. Nek nyapa? Ndak pecah. Buranduke kok pecah lho. Cih, <laughs> Pak Dewan tasih lenggah, Pak. Matur sembah nuwun. Pak, menika namung sak perangan kecil. Menika fenomena ingkang wonten kepadabasan kaya fenomena gunung es. Piye Yang ada di atas panggung dua, ning di luar sana mungkin ada 2000 lebih yang belum paribasan uh, belum terangkat, belum ah. terjamah. Monggo mungkin enten sing ngeten ki mang openi nggih, Pak. Nggih, diopeni iki kan ngopeni. Maksud diopeni iki diberikan di ke ya, diakomodir, ah. diarahkan supaya ning masyarakat mempunyai posisi tawar di masyarakat jadi tidak dikembalikan karena dia tidak punya tawar talenta. Oh, Tidak menjadi sampah masyarakat. Tidak menjadi sampah. Iya yeah, iya. Biasanya kan sing dianu mung sing ketok motor tok, sing pari pasang cilik-cilik niku ora diungkap ke publik ngono lho. Oh, Wong cilik ning desa-desa ku malah jujur malah wong murni. Urung terkontaminasi apa-apa. Lugu. Lugu. Kaya aku ra ya lugu banget. Lugu, <laughs> Saat Saat umur petang puluh telurung tau kesinggol wong lanang iki pokoknya nek ra saya saiki. Saiki cah SMP do ngetek lho. Lah piye lah wong lanang arep nyerak kowe ya gila kok kowe iki kok ya. <laughs> Oh alah. Nggih. Diwle benake iki mbok ya alon nalon Lah pripun wong waton dunggahke wae. <laughs> Diger digo joget kelinci ucul ngewangi bulasmine kok malah rumangsa aku malah nglumpuk. Gue lek tak dan priyoco kaya ngono ya. Nanti terluka lu Terluka apa? Ya. Wong dodo kok merke rebok. Pun kajenge Pak E, pun kajenge Nggih. Ya, menika wonten pamundutan saking streaming, Mbak. Nggih. Ya. Keparang ngaturake apa? Sing tak bukake no alon-alon mau kasing padha nyuwun. Ya. Wah nggih, matur sembah nuwun. Pontianak mengikuti live sukses. Nggih, Mas Agus saka asline Mbiyen Klaten. Oh, Pak Agus Krisbiantoro. Nggih. Oh, Pak Agus Kris, bapak kula. Mas Agus apa Krisbiantoro? Pak Agus Krisbiantoro. Nek Krisbiantoro nek anu to, penyiar TV to. <laughs> Agus nopo Kris Biantoro? Pak Agus to saking Pontianak. Nggih. Kuindang Pontianak. Sanes sampun dawuh kula wonten mriku ugi. Ya, Mas nyuwun langgam ha ngenteni. Oh ya, apik iki Mak. Iya, apik ya mbuh urung karuan <laughs> kok. Nggo nek es muni nek wis dirungokke lagi muni apik. Ya, ha ngenteni. Ya diaturake ya saka Mas Agus ki mau. Ya, wingi wis ngancani awake dhewe neng perbatasan Malaysia karo Indonesia kono. Walah situ ino. Kek gamelane suarane ming kenong. Sing ngempul petok. Sing ngenong ra genep ayo ah, wis. Aku semengi kaya kesiksa rasane. Ming swara drum tok ting teng dek. Treng ting teng dek. Aku ki ngejak kanca kok kleru to iki aku. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh, pokoke Ya. Monggo. Mbak ayu monggo. Kiraku kowe tan citra. Ah kuwi Monggo Mbak Ayu. Ya. Ditulungi. Kledang-kledang lakae bocahe teko. Tak boleh nduk wong ayu. Angen. Keni. Alon. Bojomu rak ra melu to iki? bojomu ra melu usrah. ra ra tek permono Sukimen ki wong dandan wedok nek karo wong wedok ngetek iki kok ra konsisten lho kowe iki kok lha nek kaya ngene nyawang ya sajak ya piye <laughs> kok semongko eh, eh. Lho, kan menyegarkan dipandang enak lho. Kowe lho, mesti negatif kok selalu kesitu situ. Iki ya ngono wae, Mbak. Kok semongko, semongko. Come <laughs> apa itu? Come slow apa? Maksud lo. Maksud lo. Ora mudeng aku ora bocah milenial kok. Aku banci gagrak lawas so, kok, Mbak. Beton kel. Beton dhisik. Iya. Yeah. Menika tak enteni, Pak. Oh, heeh tak enteni. Lah iki pirsane ha ngenteni kok. Iya. tak enteni. Tak enteni. Iya. Hmm? Apa? Ha ngenteni. ngenteni pelok nem. Tak enteni sing kiraku. Kirak. Kiraku kowe tan citra. Oh, ah. nggih. Kados ten wani kata. Hah? Wah. Kok wah? Wah piye? Wah apa? Di wah. WA. WA kok wa. Lho, lho, W karo A wacane piye? Wa. Lah ya wis wa. Oh iya ya. Iya ya, Lek. Aja lucu-lucu aku ra payu. <laughs> senengane iku oh, apa yang sudah menjadi hak orang lain itu jangan sampai seperti itu seneng seneng seneng nek aku di hari tua aku ora iso mangan ra payu dagel seneng ya ora wong mbok wis porsine dhewe suaramu apik ra sah dagel aku ki nanda ki ngono ki oh, ambis wong ambisius eh, eh, ayo wis diayo wengi kan ngengeng sih kaya ngono lah nek kowe lucu suaramu ah. apik ayu sisan ah. aku adol apa suara gila ra padolke serupa gilani <laughs> Ora lucu lah ya ah, terus. Berarti sadar diri lah. Ya sadar diri aku aja lucu ditenono kowe nak. Oh. Lah lah lah bajine kok kejem banget ya. Mangga. Ayo Mbak Ayu, mangga. Ki anggere langgam sing arang-arang muni ngono ki mripate penabuh ning dhuwur kabeh. Manike ning dhuwur. Nah, nah, nah, nah, wis iso duwe rak kelangan to. Yo yo. Eh eh wong ngono, eh, wong ngono. godhong iki nutupi penonton <laughs> londo dadi mesakis ngene-ngene ketutupan godhong. <laughs> Pira ya mesakile nandur sesuk. Eh ya nyun sewu ingkang kagungan mbok menawi eh ya rada rugi sithik ning nyenake piyai kakek Ya ora kuwi sing nakni ya panitiane. <laughs> Nek ming gedang uter ora apa-apa. Nek ambon ayo Ono regane. Kene gayeng glo delon sing kursi ya do metenteng kabeh waduh. waduh kae piye kae waduh sok urunan iki urunan iki. 哥。 sinom ketoprak saking Pak Dukuh Dengkeng Pak Sarjito panitia merti dusun Pak Suryono ana dite Ki dit Singapura apa ya nok gambare kaya ngene iki dolar sajake nek ora bar nggo gawe kune rasem iya mangga ra payu iki dalekene weh iya mbak 还有。 situ ewer-ewer eh, tak ambiarke dini Ambiar. mangga iya. <laughs> Bu Lasmi, mangga iya. Ya, Pak Dukuh ingin nyuwun diaturake, Mak. Ya. Kula sino biasa mangke sik ketoprakan mereka nggih. Nggih, nggih. Ayo Mas Eko Ke dek kan ah. ah. Apa ta? <laughs> Ayo girong, jenengan nah, Ayo girong. Dimas ya girong. Nah, panjenengan duetipun kali Bu Lasmini kok eksekusinya tetep karo aku. Gua <laughs> abrak apa kok le. Dimas Gatotkaca. Salah lagi. Ya. Anak apa toh? Aku kok curiga loh. Monggo didhahar kula sampun tuwuk monggo panjenengan dhahar sing kersa. Nggih monggo. Nek ger wong wedok niku nek bur mangan dhisik garwane rung dar tung dintekke dhuwit akeh. Ning wong wedok iso ngapusi monggo dar kula pun tuwuk sejatine kula rung maem ning aku wis wareg monggo Kang Mas. Dadi wong wedok sing ya. Monggo perhatian didulang. Ha'am, ha'am, ayo ya eh ra yo ngono kurang mesra kurang mesra nek sing kakung wis kersa dahar wong wedok ki cara menak arep ngelek ngono ki cara-cara ya dadi tekan eh kaya masolikin solikin karo kowe ka lo disayang ngono lho nganggo disayang no oh ojo kaya ngono mboten pareng kejaba nek jan meksa jan jangan meksa kula to oh, nggih okay. <laughs> Iya ora apa-apa. tresnamu kok. Iki tilas untune Mas Eko. Syukur salah kok dadak mangan lemper wong untune pasangan kok mangan lemper. Iya. Gila nih wong, kowe iki wong wedok ki mangan ki ya aturan ngono kok le. Masya malah bingkile korek angkringan Pak Leo Taman Kuliner Ngangkruk Sari nyuwun lagu gubuk asmara. Nyombangane mana nemper iki lho. <laughs> Ana usus sate keong, ceker, sosis kae, nggo Mbak Mimin kae. Kok kita kaya kapilan banget. Nya, dipalah pulae Pak kelegen iki. Sesuk mleh Pak umur kula e wis 43 kula nyirik gula. Sesuk teh tawar mawon gulane eh. didhewekke 10 kilo. Kowe kan ngerampok par ngopo kok le? Kok gula kok didhewekke lho. Masya Allah. Alhamdulillah mungkin kita Iki sing maringi Pak Eno. Pak matur sembah nuwun. Yes. Konco-konco buah ra etuk njaluk iki ya ra etuk njaluk. Nggo dodok lawang. Mangga Bu eh. Mangga Bu. Matur nuwun. Ya. Saking Pak Dukuh, Pak Sarjio Dengkeng ya Sarjito. Sarjino. <laughs> Wis salah meneh. Ma sarjima. Min sarjimen. Iya. Lah wong tulisane ya ora cetha. Ya ya ora apa-apa. Heeh, sinom parijoto. Sampun dipunaturaken. Diaturake wis diaturake. Ah. Untumu lemper tok kaya ngono kowe iki piye to? Lilit wong tuwa iki. Mulane aku isomong, to, umur 40 ki aja sok mangan ketan. Liripun. Wis ora bakal iso dilek wis to. Kememplek kabeh ning untu. Wong aku nyirik ketan kok wisan kok. Kula Rotoyo kowe. Tak lagi hmm. ngomong ngelgani Mas Eko iki mah lho nek kakung ra kersa lho wong. Wong wedok iki nek dari kakung rantek aja ganti piring ning sisane piye kakung mau didar. Lah ben apa? Ya paribasan ya men tetep bekti stay di tempat yang benar. Senajan to ning kono godane akeh tetep setia dengan satu suami. Ngono lho, dadi pralambang iki. sepiring berdua. Sepiring berdua. Nek gerwong wedok sing ngenteke kayane wong lanang jagatan. ning wong wedok sing iso dadi daringan ning semono nek wong wedok isbekti wong lanang ya aja ngewak-ewake karo wong wedok mergo istrimu adalah ladang pahalamu hmm, iki lho sing tak eh, gumuni nggon kene iki Aku tenan kok Mbak Mimin upo mau wedok tenan. Wah, ndek bojo Mimin iki malah ora kelong bandane. Lho. Lah kok sakit lho. Lah iso ceramah koyo ngono iki kok. wong wedok dadi pedaringane wong lanang, ora wong wedok entekke bandane wong lanang. Iki perlu dicon, perlu dicontoh. Aku iso golek pangan dhewe kok aku. Hmm. Iso heker-heker dhewe kok. Tenan aja nganti ngatung. Ning nek hukum agama, heeh, duwite wong lanang kuwi duwite sak keluarga, duwite anak bojo. Nek duwite wong wedok kuwi duwite wong wedok. Wong lanang ra etuk ngwah-wah kejaba etuk palilae. Eh, dadi ah. bumu aku juk ditmu ra etuk nek ra etuk palilae. Mergo ki wong wedok ki mung bantu. Ngewangi wong lanang. Mencari nafkah adalah tugas laki-laki aja malah wong lanang adu jago wong wedok kon golek pangan, kon masak, kon tandur. Apa? Asor. Ora wong lanang bagus. Wong lanang bagus ki ngibadahi becik, gelem nyambut gawe, sayang karo keluarga, bekti karo wong tuwa, serawung masyarakat hebat. Kuwi harga diri wong lanang. Berarti sing anu misale kula nyambut gawe mayang wonten niku ya rampung tekan omah duit kabeh tak Wong wedok, wong lanang juga puluh ewu mawon. <laughs> Ya ora 10.000 kowe iki. Ya opo nek rokok tersedia apa tersedia bensin wis cuma pak kok. Wit go apa harga wit dana kenakalan maksudnya. <laughs> ya maksudnya nek perlu apa-apa sewayah-wayah. Ora berarti ora entuk delikke ya. Mboten entuk, slintutane ra entuk. Waduh berarti selama iki aku keliru. Kok klen klentune nggen pundi? Pundi mang titipke kula. Mang titip kula mawon. Dadi men padha padang, men ra kok so mang titip kula. Oh ya padha wae pangan gendruwo. <laughs> Syukur. Iya. Salah meneh. Ya, gentenan sing medun Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, ya. klintang klintang numpak andong ngebel klingkrong klingkrong iki aku apa kowe? Mbok yo nganggo irama. Nah, wong wedok ki sing alus. Oh Lali, aku lali. Wingi seko alas, wingi. Eh? Wingi seko alas, wingi. Wingi seko alas. alas, aku udah di lali. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bu, wingi bu. kue kasar neng kono ora popo ada pemakluman mm neng nek manggo neng jowo yo apa mestine budaya neng mm. Oh, di mana bumi dipijak bumi di ini rawe roh po Bumine bisa maksudnya ning kene budayane kene kearifan lokal lokal wisdom iki kudu tok utama diangkat lokal wisdomnya diangkat, kalau di Jawa kudu Jawa Jawa kowe kok muni bumine ra weruh ki ngapa ki mau Cari di mana bumi bicak, bicak bumi ne bicak, ne mata ne. Ah, Pak Bumi. Pijak. Bumi dipijak iki adhe ngadeg nang oh, bumi Jawa iya, tanah Jawa. Lah santai-santai, Om. Santai. Eh, agak ngadeg ngejak kisruk. <laughs> Ngerti suarane Elisa kuwi mau ora? Aja nesu-nesu. Ojo nyentet-nyentet. Ngono kuwi mau. Nyentet-nyentet. nyentet tok pindho ora ketete oh, ngono wis beda oh. siapa Seko Palu aku Palu yo Palu Sulawesi yo campur bagus ke Lambelu Terus saka bapakku saka toli-toli. Saka oh, toli-toli. Toli-toli kok seneng kok? kue ngaruh eh, toli-toli? Aku kita kaya kenal kui. Oh wes tau kenal lo toli-toli. Oh, tau. Tak kira wis tau Kenal daerah kono ngono lo iya daerah wilayah Sulawesi. Oh. Sulawesi. Ya sesuk dolan neng nggon aku. neng toli-toli kui? Neng toli-toli kue seneng ya Neng toli-toli. Aku ra seneng aku. Oh seneng. wes kan. Wis <laughs> apa? Wis tahu. Oh, wis tahu. Oh, kayak aku bengi iki ora melu-melu wis. <laughs> Kenapa Pak Seno kenapa? Aku judek ngrasake kowe iki judek wis. Judek kok aku dicak terus. Awang kowe kira tajak yang ngintil kok. Ya golek duit kok. Kan halal sing pentinge. Betul. Nah, kaya Mbak Sukimen kae saiki cari uang dengan halal. saiki halal biar wis tau halal po. tau dhisik, Mbak. Oh, sik 7 tahun. Aku tak kualat kok Mbak. Oh, walat piye? tau dibayar duit palsu bareng. Lah kok mati dibayar dibayar duit palsu piye lara-larae? Nek karo wong wedok ayu rak mesti ning nggon Padang. Nek karo bekakas kon rak golek ning nggon peteng-peteng. Lah yo aku yo bunga atas aku sakon di 50.000 rak yo bunga to. Oh, di sakon di Bareng tekan rumah tak tukokke gudangane ra entuk jebule gambar upin ipin. <laughs> Oh, gambar upin ipin mesakake. Ya bener no, kok Saiki bareng kuwi terus trauma wis. Hmm. sama udah jangan kayak gitu lah. Saya udah tahu gulek kau nulis wakah. Sekarang lewat ini ya nyinden. Iya lewat nyinden. Nyinden jadi binatang tamu. Ah, bintang tamu Elisa. Oh, Udu gembira lo kok. Oh iya. Elisa. Nah, ini kok sarjana S2 loh. Sarjana S2 ini. Lah mau cari nih kan gue lagi. Ini mau wedus sih lo kambing wi lo. Nanti yang mau binatang. Wedus, wedus, wedus, wedus ya. <laughs> Wedus cempe. Cempe anaknya wedus. Jadi pinter. Anaknya wedus. Anak macan apa? anak macan gogor. Wah, gini sampe senang. aku anak gajah beledo. Anak gajah beledo. Anak e lutung kowe, anak e lutung Ya bener. E ya kebener ya, kowe. Pinter ya, kowe. Kowe, kowe. Anak lutung Kowe. Pinter, pinter. <laughs> Neng ternyata kowe ya urung paham betul. Oh, urung Berarti kowe mas anak lutung kowe, bener. Anak-anak gajah. Bleduk wis mudeng. Iya. Lah saiki beratne kowe wis mudeng apa urung? Nek sapi, sapi ana sapi loro. Sapi loro? Sikile pira? Sikile berarti ne walu. Papat karo papat. Salah. 6. Kok iso 6? Lah sapi kawin? Oh, yo ya, bener bener bener. Bales, dibales. Piye? Yeah. Bales, Mbak. Bales. Mbak Peli. Kirek kae sikile pira? Bocah TK mudeng papat ngono. Lah, telu. kok iso? Si kirek nguyuh. <laughs> telu kurang. Siji-siji. Nah, ayo. Mesokan. Kok yo ora lek mun nyetake iki lho. Mbok yo nek ndak. Sapi loro sikile pira? 8. Rak 6. Tergantung sapine lanang apa wedok iki ben penonton le mikir, oh sapine lagi. Aku kok njur sapi kawin. <laughs> kesusun nih. Nek iki mau kire, nek praktek ngene. Heeh. Oh iya, kire kire edal. Nek pas misale ana cagak ya iso ngene bareng ngasih kile loro. <laughs> Rumahmu ki kok <laughs> ya sek ukur ora. Lah kire kok nggo cagak bareng maksud kire kok iso nggo cagak. Kire kok tak padake suki meng. Cagak. <laughs> Kowe iki mesti rusak lho saku. Wis cukup sing rusak iki aku karo Apri kuwi aja melu-melu rusak ya, Nduk. Sesuatu yang baik dari saya sing menginspirasi jikuen. Oh, Ning sing elek aja tok angkut lah, malah kowe sing apik ora tok jikuk sing iki ya gara-gara kowe. Nggih iki arep sarang ngeterke kowe nguyuh lawange ra iso ditutup. Lah sikilmu nyengkal siji lek dicocok ngene lho. Tok sikile siji lek gimen aku ngomong. <laughs> ane cekil. ngono ki ra etung. <laughs> Cekile dite ngimin. Ngaturake napa? Lali janjine ki pamundutan. Oh, lali janjine. Nggih, saking Pak sapa? Mak warga oh, sapa iki? Sutarman. Loh, bapakku iki. Kidul kuburan pocong. Bapakku dadi juru kunci. Pak Superman mah. Kok tak tonyo kowe. Dedo lah cari bapakmu. Eh? bapakmu. Bapakmu Pak Subarman. Subarman. Subarman Pak Subarman. Dengar, Pak Subarman. Korban dengkulmu Subarman dalang. Mm Yo. Ini ada bawa dari pembuat yang buat Pak Geter. Oh, Pak Geter. Geter. geter ingkang kepareng gender yang gender ini bikin baru khusus lali janjine iki tembange ana bawane to bawanya ah. nah. anyar iki enggal boyo ora kaya lampor sasa wong itu ayu-ayu suarane lampor ri apa lampor terus anu lampor iki ya sing dienggo nang iki murup lho lampor iki lampu kuwi padake aku bodoh reti aku lampu Lampor apa lampor nganggo OR kok, lampor lampor. Lampor. Ora etuk bengok-bengok. Kok lemper panganan kok semua. Lemper, lemper Om. Jangan bicara kelas-kelas kalau oh, harus iya. ada sudah bisa dimengerti. Oh, iya. Nah, gitu. ah, ya Allah ya aja kaya ngono. Oh iya. Kowe ngurusi Elisa iso setruk. Iso-iso aku tuwa sebelum waktunya lho, Sa. Wes tuwa ta saiki jarene patang buluh telu. Berarti pirang meneh, pirang tahun meneh. Aku nak ngerti kowe. Kata-katane Lisa ki yo nyelekit lho. Apa? Aku rumang sedak di wong ra sempurna sa. Omah wis duwe, mobil wis duwe, apa-apa wis duwe. Paribasan kondang yo pengen kondang kesuk sing tresno. Udah kondang udah. Aku dadi wanita rung sempurna. Lah nyapa? aku ora bisa ngerbini lho. Eh eh eh, eh, eh lanang kuwi. Sekong ngendi? Eh. Saiki iki lanang lho. Oh iya lanang wae mugi gimene mugi cerak-cerak kono kuwi iki lanang. rime. Kuwi iki lanang cerak aku wae. Oh, ya lanang ngono lho. Oh iya iki ya lanang. Padha-padha lanang kok. Ha iya. Ra oleh. Ya kala-kala dicoba ya. Kalau pasang kok sapa karo sogilen iki? so <laughs> Sogiren. Sogilin lali ya. Ya Ndek, Bapak Pengayu. Hai. Mangga. dina minggu kang tak anti tak kira nek dina minggu ayo mas nek kira <laughs> lho dodol dodol dodol ni sapa apa-apa Iki durung ngapal, Pak. Mengko nek wis apal. Sitik sitik sitik sitik. Sitik sitik, setitik setitik. Ah. Setitik setitik. Terus. Nggak. iki gigek menungso apa iya wong wis bola-bali tak kandhani wis halus mau bengi ya wis halus enji matur simbah nuwun iki kok dadi nggih matur simbah nuwun sajake telak ya Lisa nek tuan ya <laughs> wis sound system dhewe iya. gawan saka lair kok ya. Iya. Powere luar biasa, piye dia cantik, pinter sisan, intelektual sisan. Iya. Ayo Mbak Tatin gentenan. Iya eneng sing nyuwun gubuk asmara ya diaturake biasane Mbak Ika ya gendi seleng seling ora apa-apa ya ya Nah nek iki lagi alusan. Iki wonge alusan iki ora. Alus apa? Prane kon kowe wonge alus banget. Iki wong wedok rai mungkal gerang ya ngene. Kok iki mungkal gerang piye lho kowe iki? Maksudnya apa? Sawangane wis ketara. Wuh. mateni. Ra wani. Kaya sajek kok singup ngono. Oh, rumah samu kok wonge padake sumur. Singup. Iya. Iya. Ki napa, Pak? Ki ana sing nyuwun gubuk kasmara. Ya diaturake. Heeh. Nggih, Pak. Iya. Dek jarik jarik dadak diketok-ketok iki napa? Iki lho wiranku jempale jempale. Iki wirane lho wiran. Wirane. Panci tuwang ae. Iki lho. Bojomu ra melu to. Melu. Lah apa? Saben sinen tekone bojomu ra melu. Ora masaku. Padha-padha le pit plantrangan. Iya. Nyingkar nyingku pilek saja enggak Dia nara piknik neng Tokyo. Lah apa? Ngombe es krime gebras gebras kok piknik neng Tokyo kono ing gone. Apa adem? Adem kok. Ya ora apa-apa ta ben pisan-pisan rono. <laughs> Mbok yo neng daerah dewi wae. Oke, objek wisata sing bisa diandalkan. Mana? Yo kakene.